Այսօր Արցախի գյուղատնտեսության նախարարը հանդես է եկել Մամլո Ասուլիսով նվիրված 2017 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Հադրութի շրջանում ավարտին է մոտենում աշնանացան հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Իսրայելը ցանկանում է զարգացնել բարեկամական հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Հայ-վրացական հարաբերությունների 25-ամյակը նշանավորվեց Ռուստավի երկի եւ Փարի ազգային համույթի համերգով։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Ռուսաստանի, Իրանի ու Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին օրինագիծը։ Հայտնի է դարձել Եվրատեսիլ 2018-ը հյուրընկալող քաղաքը։ Ազատ ոչի պատանի հայ ըմբիշը դարձել է Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը հանդես է եկել մամլոասուլիսով, նվիրված 2017 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Չնայած պատերազմական իրավիճակին, անցած տարի գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցվել են աննախադեպ ցուցանիշներ։ Տարին եզրափակվեց 150 հազար տոննա հացահատիկային բերքով։ Բարձր ցուցանիշներ արձանագրվեցին նաև գարնանացան մշակաբույսերի առումով ունեցանք շատ բարձր ցուցանիշ, նույնպես եզակի ցուցանիշ, մոտ 7.5 հեկտար գարնանացա մշակապույսեր։ Ծխախոտի առումով կրկնապատկվեցին ցանքերը։ Նախորդ տարվա 82 հեկտարի փոխարեն այսօր արդեն առկա են մոտ 150 հեկտար ծխախոտի ցանքեր։ Մենք ասացինք նաև այդ ընթացքում իրականացնել բազմաթիվ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման աշխատանքներ, ինչ որ պլանավորել էինք նախապես, կատարեցինք անասնապահության ոլորտում, անասնապահության եւ անասնապահության ոլորտում այն բոլոր ծրագրերը, որոնք նախապես նախանշել էինք, խոստացել էինք իրականացնել, Գյուղնախարարի խոսքով ռոռոկման համակարգում գրանցվել է որոշակի առաջընթաց, մասնավորապես կանոնակարգվել են ռոռոկման աշխատանքները։ Պետք է ասեմ, որ 2016 թվականին հիմնականում մենք ճանաչանք որևէ բողոքներ ջրօգտագործողների կողմից։ Հիմնականում, գուցե 1-2-ը եղել են, չգիտեմ, բայց հիմնականում չենք ունեցել։ Անդրադառնալով ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներին Արամ Մխոյանը նշեց, որ ինչպես 2016-ին, այնպես էլ 2017-ին գրանցվել են 87500 հեկտարի հացահատիկային մշակաբույսեր, այդ թվում ծորեն, գարի եւ հաճար։ Պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ մենք միայն հացահատիկային մշակաբույսերի առումով ծորեն, գարի եւ հաճարի առումով արդեն գերազանցել ենք անցած տարվա ցուցանիշը։ Ինչ վերաբերում է Բերքի ցուցանիշներին, ապա գյուղատնտեսության նախարարի հաղորդմամբ սպասվում է աննախադեպ Բերք։ Սպասվում է աննախադեպ Բերք, նույնիսկ դաշտերում ռեկորդային Բերք կա եւ միջին ցուցանիշներով մոտավորապես 15000 տոննա եգիպտացորենի հատիկի բերք կունենանք։ Դա արդեն ասում է այն մասին, որ 10%-ով մենք երազանցել ենք անցած տարվա ցուցանիշները, չնայած նույն ցանկատարածություններին։ Արդյունքների ամփոփումից հետո Արամ Մխոյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հադրութի շրջանում ավարտին է մոտենում աշնանացան հացահատիկայինների βέρքահավաքը։ Հերրակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես հատկացրեց վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոփյանը, ըստ ճշտված տվյալների շրջանում կատարվել է 9960 հեկտար աշնանացան հացահատիկայինների ցանց, որից 2891 հեկտար ծորեն, 7109 հեկտար գարի։ 2017 թվականի հուլիսի 25-ի դրությամբ կատարվել է շուրջ 9600 հեկտար աշնանացան հատիկայինների հունձ, որից ստացվել է 23317 տոննա համախառնբերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 24.2 տասնորդական ցենտներ։ Այդ թվում 2730 հեկտար ծառային դաշտերից ստացվել է 6825 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 25 ցենտներ։ Իսկ գարու 6870 հեկտար տարածքներից ստացվել է 16440 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 24 ցենտներ։ Ինչպես նշել բաժնի վարիչը Բերքահավաքի աշխատանքներն կազմակերպված են անցել առանց որևէ խոչընդոտների, առանց որևէ դժվարությունների։ Կարևոր հանգամանքներից մեկն այն էր, որ հրդեհների կանխարգելական աշխատանքներին լուրջ ուշադրություն է դարձվել, որի արդիվ դաշտերում հրդեհներ չեն բռնկվել։ Այդ գործում մեծ պատասխանատվությամբ են աշխատել Ադրուտի փրկարար բաժնի արագացանկակման խմբի աշխատողները։ Երկի իրացման խնդիրներ չի եղել, նշեց բաժնի վարիչը։ Հնձի աշխատանքների հետ մեկտեղ կատարվում է ծղոտի մամուլման եւ ամառնահերկի աշխատանքներ։ Ըստ բաժնի վարիչի, ուսի 25 դրությամբ շրջանում կատարվել է շուրջ 1500 հեկտար ամառնաերք։ Շրջանում հնձվել է նաև 7 հեկտար հաճարի տարածքներ, որից ստացվել է 15.6 տասնութական տոննա դերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 18 ցենտներ։ Իսկ 80 հեկտար հնդկացորենից ստացվել է 48 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 6 ցենտներ։ Հաճարի եւ հնդկացորենի հնձման աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք հանդիպել է պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Հանեգբիի հետ։ Հանդիպմանը նախարար Նալբանդյանն ընդգծել է, որ հայ եւ հրեա ժողովուրդների հարաբերությունները պատմական խոր արմատներ ունեն, ինչը լավ հիմք է ստեղծում միջպետական համագործակցության զարգացման համար։ Շնորհակալություն հայտնելով Երևան այցելելու հրավերի եւ ջերմ ընդունելության համար նախարար Հանեգբին նշեց, որ Իսրայելը ցանկանում է զարգացնել բարեկամական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, եւ դա իր այցելության հիմնական ուղերձն է։ Հանդիպանը զրուցակիցները հանգամանալի ցանդրադարձ կատարեցին երկկողմ օրակարգի տարբեր հարցերի, քննարկեցին հրատապ տարածաշրջանային եւ միջազգային խնդիրներ։ Երևանում 3 տեղի ունեցավ վրացական Ռուսթավի երկի եւ բարի ազգային համույթի համերգը, նվիրված հայ-վրացական հարաբերությունների 25-ամյակին։ Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ եւ լեզոր դեսպան Գեորգի Սագանելիձեի խոսքով այս համերգը Վրաստանի կառավարության կողմից նվեր է Հայաստանի քաղաքացիներին։ Կարծում եմ հանդիսատեսը մեծ բավականություն ստացավ այս համերգից եւ դա ամենակարևորն է։ Մշակութային ոլորտում մենք պետք է ավելի զարգացնենք մեր հարաբերությունները, որն ավելի կամրապնդի երկու երկրների համագործակցությունը։ Սա նաև լավ հնարավորություն է նոր սերունդների համար՝ միմյանց ծանոթանալու, ընկերանալու եւ շարունակելու այն եղբայրական հարաբերությունները, որոնք այս տարիների ընթացքում կերտել ենք, ընդգծել է դեսպանը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հետևողական, սիրով ու աննկուն աշխատանքի համար հողը միշտ երախտապարտ է լինում առատությամբ չուսահատվել ու зерքերը ցալած չսпасել, թե երբ բախտը կժպտա, ասում է հողամշակը։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը։ Նախկին ազատամարտիկը համոզված է գրվելու ժամանակ պետք է գրվել, աշխատելու ժամանակ պետք է աշխատել կռավն կրալ, լավն կրալ, վեղնը երեք կալալ։ Այդ վեղը պիտի բիջարիկ տրնակ սկական կռավ վերած, տրնակ մեր հողեն տերը։ 90-ականների պատերազմում Սամվել Բեգլարյանը վիրավորվել է ձեռքից, հաշմանդամության կարգ ստանալու համար հավաքել է թղթերը, որպեսզի ներկայանա բժշկական փորձակնության հանձնաժողովին։ Ցերքսելը վիրավոր, կոնտուզիայլին ստացած։ Ես վեքեցամ թակամիսի ասկանը։ Ես շամ տխսալ երկու տղա կամիսին օչերեդիմ։ Մինին վենը կտրած, մինին էլ աշկերի չկա։ Վերիձան արծրանասան հետո ինչ հնչել։ Հմիջել ասնեց այդ թուղթերի դերեմ կայակամարտոն են թուղթերին հալամարտանը։ Էլ քեսաչ, կամիսաչում քեսա։ Համան չալում են դողորանցան, վեր այն վիճակումը Սելյասիմ կինամ կամիսի։ Վնասված ձերքի հոգսը թողեց անցյալում ու իր համար վճեր ընդունեց ապրել լիարժեք կյանքով, ստեղծել բոլոր պայմանները 4 երեխաների ապահով կյանքի համար։ Առաջին որոշումը խաղողի այգի հիմնելն էր։ Մի քանի տարիների ընթացքում ունեցավ փարթամ ու խնամված վազերով խաղողի մեծ այգիներ, սակայն հետո հասկացավ, որ մշակելն ու բերք ստանալը դեռևս քիչ է հաջողություն արցանագրելու համար։ Պետք է արտադրած մթերքը իրացնել, իսկ այդ խնդիրը այդպես էլ անլուծելի մնաց իր համար։ կամազը բերանստարան մաս գերանի եկի գալ հասմա քե տար կրասնի բազա տարամ կրասնի բազա արս մաշտու խաղա ասում փրջմալա նախշավայնի կխաղնա թամաչե երկուն կան մենք գեր չափալա 26 գրադուս քաղցրություն էլ ասում այլաստե ստի խաղը եկաշ ասում պամիք յորք մոնում ասում ինքելիս տարենի կբրիս ասում չէ գալիս տարենի կամ քանդի տենեցին Այսպես կրճատեց, քանդեց իր իսկ ձեռքով ստեղծած խաղողի այգիները, որոնց տեղն այսօր զբաղեցնում են Նռենու, Խնձորենու, Արքայախնձորի ու այլ մրգատու ծառերի այգիները։ Նախքան այգիներ հիմնադրելը այս անգամ արդեն հիմնովին ուսումնասիրել է շուկան, խորհրդակցել մասնագետների հետ, որպիսի արտադրի այնպիսի մթերք, որը հերանեկարներ կունենա իրացման շուկայում մին 6 հեկտար արդեն բերքովա, մին 2 հեկտար հələ թեզա բնկեներալի, դե մին 8 հեկտար օբշի բաղոնի։ 17 տարի արդեն կապված է հողի հետ։ Օրը լուսացնում է այգիներում ու դաշտերում նաև ժամանակ գտնում անասուն պահել, ցանքսանել։ Ամեն ինչ ունի մենք։ Ոչ մինան է, ոչ մի կարիք ունի մի հələ ընդհակառակը։ Բանակին պետքանում էս էս ապրելն դեպքերավս այն հեյվանն ունի, մին հեյվանը մորթալասալը մաժողորտարը կմեգե։ Պետքա քինամն հայրենիքին հետ կռավանին, ինչ ու հարկավելի անում։ Արցախի զարգացման նաև յուրաքանչյուրի գործի հաջողության գաղտնիքը Սամվել Բեգլարյանի համար པարզ բանաձևի մեջ է։ Նվիրվածություն հայրենիքին երկրորդ հողին, իսկ որ ամմանմարդ, որ իրան գործը, իրան դեղավը ճիշտ անի, մտ պրոբլեմ չունի։ Բելլալալայան այսօր։ Միջազգային լրահոսից ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունել է օրինագից Ռուսաստանի, Իրանի ու Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին, չնայած այդ փաստաթղթի կապակցությամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առարկություններին։ Օրինագիծը աջակցել է 388 կոնգրեսական, թե դեմոկրատներ, թե հանրապետականներ։ Հիմա օրինագիծը պետք է հաստատի Սենատը, հետո այն ուղարկվելու է Սպիտակ տուն։ Թրամփ կարող է ստորագրել օրենքը կամ էլ վետո դնել դրա վրա։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը Ռեքս Թիլերսոնի պաշտոնավարման ընթացքում բաց պատերազմի մեջ է սպիտակ տան հետ մի շարք առանցքային հարցերի, այդ թվում Պաղեստինա-Իսրայելական ղեկավարման, Իրանի հետ իրավիճակի եւ Քաթարի շուրջ ճգնաժամի պատճառով։ Ինչպես հայտնել են լրատվամիջոցի աղբյուրները, ԱՄՆ պետքարտուղարի գլխավորությամբ աշխատող բարձրաստիճան աշխատակիցները արհամարում են կադրային ապահովման եւ քաղաքականության հարցերով սպիտակ տան հրահանգները։ Լրատվամիջոցի տվյալներով պետքարտուղարությունում կադրային նշանակումների հարցն առավել լարվածներից է, քանի որ գերատեսչությունը խոչընդոտում է պաշտոններին Թրամփի վստահված անձանց նշանակումը։ Այդ իրավիճակը թույլ է տվել դեռևս Բարակ Օբամայի իշխանության ժամանակ նշանակված պետքարտուղարության աշխատակիցներին շարունակել զբաղվել նույն գործով եւ քաղաքականություն ձևավորել, որն ավելի ու ավելի հաճախ է հակասում Սպիտակ տան գործողությունների ծրագրին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն եւ Եվրամիության հարցերով նախարար Օմեր Չելիկը Բրյուսելում հանդիպել են Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինիի եւ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ։ Պաշտոնական Անկարայի առաջարկը Եվրամիության հետ նոր գլուխներ բացելու վերաբերյալ չի ընդունվել։ Հանդիպման ժամանակ Մոգերինի խիստ մտահոգիչ է անվանել Թուրքիայում ընդդիմադիր գործիչների, լրագրողների, իրավապաշտպանների կալանավորման փաստը։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր շեշտել ենք, որ անհրաժեշտ է մեր միջև համագործակցությունն ու երկխոսությունը շարունակել իրավական պետության եւ հիմնարար ազատությունների հարցում դրական քայլեր ձեռնարկելու պարագայում, ասել է նա։ Իսկ Յոհանես Հանն ընդգծել է, որ Թուրքիան չի կատարել ներկայացված 72 նախապայմաններից 5-ը։ Նա եւս մտահոգություն է հայտնել այդ երկրում իրականացվող անտեղի ձերբակալությունների առնչությամբ։ Հանը հիշեցրել է, որ խոսքի եւ հավաքներ անցկացնելու ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հիմնական սկզբունքներն են։ Այս պահին անհնար է նոր գլուխների բացումը։ Մենք խիստ մտահոգ ենք Թուրքիայում կալանավորումների խոսքի ազատության հարցով, նշել է Եվրամիության հանձնակատարը։ Մշակութային կյանք Պորտուգալիայի ազգային հերոստատեսությունն ու Եվրոպական հերարցակող միությունն ընտրել են Լիսաբոնը որպես քաղաք, որտեղ կանցկացվի Եվրատեսիլ 2018 երկի մրցույթը։ Գազམ་ակերպիչները հայտնել են, որ կիսաեզրափակիչները կանցկացվեն մայիսի 8-ին եւ 10-ին, իսկ եզրափակիչ փուլը տեղի կունենա մայիսի 12-ին։ Պորտուգալիան դարձավ երկի մրցույթը հյուրընկալող երկիր, Կիևում անցկացված Եվրատեսիլ 2017-ում իր մասնակից Սալվադոր Սոբրալի հաղթանակի շնորհիվ։ Մարզասերների համար ազատ ոչի ըմշամարտի Հայաստանի պատանեկան հավաքականի անդամ Գենիկ Ասատրյանը դարձել է Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի մայրաքաղաք Սարայևոյում ընթացող ըմշամարտի Եվրոպայի պատանիների առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնող Գենիկ Ասատրյանը երրորդ տեղի համար պայքարում մրցել է ադրբեջանցի մարզիկի հետ։ Ասատրյանը 3-1 հաշվով հաղթել է Ռամիս Հասանովին։ Ազատ ոչի իմշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնում է 9 մարզիկ։ Անդորրայում ընթանում է բասկետբոլի Եվրոպայի C դիվիզիոնի առաջնությունը։ Հայաստանի տղաների մինչև 16 տարեկաների հավաքական առաջնության երկրորդ խաղում 78-37 հաշվով հաղթել է Մոլդովայի հավաքականին։ Հիշեցնենք, որ մրցաշարի առաջին խաղում Հայաստանի M16 հավաքականը 66-59 հաշվով հաղթել էր Ջիբրալթարին։ Իսկ հա Հայաստանի M19 հավաքականը մասնակցելով Սոչի քաղաքում շարունակվող մրցաշարին նվիրված 2018 թվականին Ռուսաստանում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը երեք կայացած իր երկրորդ հանդիպանը հաղթել է Տաջիկստանի ընտրանում։ Հայաստանի M19 հավաքականը հաղթել է 4-2 հաշվով։ Դուբլի հեղինակ է դարձել Արմեն Հովանիսյանը, մեկական անգամ աչքի են ընկել Արմեն Նահապետյանը եւ Արլեն Ծատուրյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան։ Տակություն։